12. Продолжайте учиться. Too often salespeople stop their learning curve after their probationary period. Слишком часто продавцы перестают учиться после испытательного срока. And then start to think that they know it all. Они начинают думать, что все уже узнали. And you know what? Но знаете что? They don't. Они этого не знают. First of all, you'll forget a lot. Во-первых, многое они уже забыли. Second of all, things change. Во-вторых, многое меняется. And third of all, you won't be fresh. И в-третьих, ваша информация не будет свежей. When we talk about learning, it's not just information. Когда мы говорим об обучении, это не только информация. But it's also also how that information makes you feel. Но и ощущение, которое дает эта информация. I'm sure you've read a book. Я уверен, что вы читали книги. Or possibly a magazine article. Или статью в журнале. Attended a seminar. Или ходили на семинар. Or maybe this recording. Возможно, даже эта запись. And you felt motivated. Поможет вам стать мотивированным. You felt inspired. После этих всех мероприятий вы чувствовали вдохновение. You've gotten a new idea. Вы получили новые идеи. That you can take out there. И вы можете применить их на практике. Put into action. Вы можете действовать в соответствии с ними. And improve your sales. Улучшить свои продажи. Salespeople that stop learning Продавцы, которые перестают учиться, are like fruit that's fallen off the tree. являются фруктом, который перезрел и падает на землю. If you're on the tree, Если вы все еще находитесь на ветке, you're green, вы зеленый, you're growing. вы растете. You fall off, А как только вы падаете, you rot. все, вы начинаете гнить. In today's world, В мире сегодняшнего дня with the internet, с интернетом, with so many с magazines таким количеством журналов, and so many с books, таким количеством книг, there's no excuse excuse вам нет for you not to be growing если вы не растете on a regular basis. не растете и не развиваетесь регулярно. Also, think about different ways you can learn. Плюс думайте о том, как вы можете учиться. Get together with other salespeople. Вы можете общаться с другими продавцами. From other industries. Из других отраслей. Have lunch once a month. Вы можете собираться на обед раз в месяц. Share ideas. Просто поделитесь идеями. Share customers even. Даже поделитесь клиентами. Also, don't forget what I told you earlier. Плюс не забывайте то, что я говорил раньше. Spend time with people that are smarter than you. Проводите время с людьми, которые умнее вас. Cooler than you. Круче вас. Richer than you. Богаче вас. And follow that rule number one and number two. И следуйте тем законам номер один и номер два, о которых мы говорили.